naho ronje tinamye bakunzi mwahisemo gukurikira ibiganiro bya radio isanganiro ndabaha mu makuru avuga kuri no mutaga yo kuri wa gatandatu ayo nayo akabagizwe n'ingo nkuru nkuru zikurikira basaba ko leta yofasha mu kubazibirira ibimanga bitarabahitana n'abanyagihugu bo mu gisagara ca Gitega bageramiwe n'ivyo bimanga kuko ngo bo ubwabo batoshobora kubizibira mu myanya y'ibikorwa rusangi ico uburongozi bwa zone Gitega mu gisagara ca Gitega bubivuga ko nikigiye gukorwa ni murano makuru turabashikana kandi no mu ntara ya cankuzo abanyagihugu bo mu gisagara ca cankuzo babazwa nuko haheze imyaka ine amazi ya regidezo ari mabi mu gihe c'imvura muri makuru murumva ico basaba nico muri regidezo bayivuga ko kwanka kwemera ingingo y'ubutungane cyane cyane mu manza z'amatongo biribonekeza mu baburanyi bo mu ntara ya bubanza uwatsinze uwatsinzwe nako akabandanya akorera mu itongo atari kuriwe kuranguriramo imirimo murabyumva nabyo nyene turafitiye kandi na bucana yandi ingaburo nkuko vyama buri wa gatandatu amakuru sayo gusa kandi kumana natwe Jerome Hakizimana nije ndi kuri miko mu binga bw'ivyo Albert Nduwayo niwe ariko aramfasha sangwa ikaze sangwa muri sanze 우리 라디오 이상가이로 ikaze mu idonido ry'ano makuru tugiye guhera mu gisata cy'amasoko ntanganguvu ibyigwa byo gusanura imihoro itwara umuyaga nkuba mu gisagara cya bujumbura byararangiye na moyenne tension nzi kuntu bivuga mu kirundi byo kuzoshikana umuyaga nkuba mu duce twa Busoro Karama Kibembe Ruziba Tenga Bwoga ya kabiri Karera ya kabiri na Karera ya gatatu hamwe na Kabanga haraguzwe ibikoresho byo gushira amatara ku mabarabara mu gisagara ca Ngozi hariho umugambi witiwe Gigawatts Global Burundi uzoduha umuyaga nkuba uvuye ku mishwarara y'izuba ibikorwa byararangiye ubu tukaba turiko turumvikana ukuntu kumbure uwo muriro woduha ku gice ku mahera twumvikanye ko iyubako ry'urugomero bw'umuyaga nkuba twita ruzizi ya gatatu uzoduha megawati majana abiri na zitandatu nayo ubwayo ubw'izo megawati tukaba tuzozigabura n'ibihugu bitatu uburundi igihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo hamwe n'u rwanda haratangiye ibikorwa byo kurondera uburyo aha naho novuga ko igikorwa cyaraheze cyo gutunganya iyo mirimo ikiriko kirakorwa no kwegeranya ubwo buryo kugira ngo turabe ko ibikorwa byotangura neza na neza nko mu kwezi kwa cumi na kumwe k'uyu mwaka turimo Ibrahim Wizeye akaba ari umushikiranganje mu byajejwe harimo iby'amasoko ntangamguvu tubandanya nano makuru mu gisata c'imibano ariko tubandaniza mu ntara ya Cankuzo abanyagihugu mu gisagara ca Cankuzo ngo barababazwa nuko amazi ya Regidezo ari mabi mu gihe c'imvura haraheze imyaka ine bemeza ko atanu atanuwo yamesesha bagasigura ko aba ari mwivu kubera ico kibazo hari ngo nabaciye bahitamwo kuvoma amazi mu myonga badandaza Ferdinand abana e, birahanyi umuhanuzi wabura amatara ajejwe iterambere mu cankuzo aremeza kwica kibazo kihari kandi ko camaze gushikira ishirahamwe regidezo muri regidezo barahumiriza abanyagisagara ko muri iyi ndwi bucitangura hazotangura ivyigwa vyo gutorera inyinshi ico kibazo Eline Ber nibigira hari gihe ushobora kugura amazi ugasanga ni kiziba totalema icyo kibazo kiramaze hagati y'imyaka itatu n'ine kuko nk'abantu bazi ubwenge aho mu mujyi ajya amazi ya regidezo ntayobano kubera ari mabi hari igihe ushobora kugura amazi ugasanga ni kiziba totarema kuba hanze amazi mabi mu mabombo mu gisagara ca cankuzo byatumye hari abiyungunganya mu gukora urudandazwa rw'amazi bavomye mu mwonga uyagendesha ikinga ni umwe muri bo ida mu gihe cy'iki n'amajana atanu mu rushana naho n'amajana ane atatu beyi niyo mu bisanzwe icyo kibazo kirazwi mu biro bya buramatari wa cankuzo ferdinand birahanyi umuhanuzi wa buramatari ajejwe iterambere avuga ko icyo kibazo cyamaze gushika muri regidezo twebwe icyo turiko turakora ni uko eh, turiko turavugana n'ubuyobozi bujejwe igisata cy'amazi aha rero twaravuganye baraje turajyana ku rubuga turabereka yuko icyo kibazo kiriho abo banyagisagara mucankuzo hamwe ishirahamwe regidezo gutora inyishu y'ico kibazo uruganda rwa radiyo isanganiro rubajije ico kibazo umuyobozi mukuru wa regidezo dr ingenier major albert manigomba amenyesha ko kuva muri iyi ndwi itangura abahinga bazoshika ku rubuga gukora ivyigwa bijanye no gutorera inyishu ico kibazo c'amazi acafuye mu gisagara ca cankuzo nibele nibigira urakenuye tugume muri ico gisata nyene c'imibano ariko tuve mu ntara ya Cankuzo tubandanirize mu ntara ya Gitega abanyagihugu mu gisagara ca Gitega bageramiwe n'ibimanga basaba ko leta yo wafasha mu kubazibirira mu kwibazibirira bitarabahitana kuko ngo bo ubwabo batoshobora kubizibira mu myanya y'ibikorwa rusangi urongoye zone Gitega yo mu gisagara ca Gitega arabaremesha ahavuga ko hashizweho igisata kije guhangana n'ico kibazo c'ibimanga y'uburanga ndetse n'ibindi bibazo soko ry'impanuka zitandukanye ku mugwa mukuru wa politiki gitega Gerard Nibigira mu makaritiye amwe amwe yo mu gisagara cya gitega haradutse ibimanga ayo makaritiye ni nka nyamugari shatanya magarama nyabiharage na ntobwe nyabisindu abanyagihugu begereye ibyo bimanga bafite ubwoba bagasaba ko leta yofasha mu kubizibira bitarabomora amazu yabo icyo kimanga cyatanguye muri bibiri n'umunani hagiye harabomagurika haciye imvura nyinshi ubwoba ntitwubura none ko ishobora kubomo kikaduhitana tubura uko tugira nyine tugapfa kuhaba uko nyine usaba ko boraba uburyo badufasha kugira badukingire natwe kera turaye ko twaba turahamara kabiri turafise ubwoba bwinshi atagikozwe nyene urabona nk'izi nzu ziri ngaha a ah, nta kazi nkubu hosubira kugwa iyindi mvura nyinshi zotera zikorokerayo twebwe ico dusaba leta iki kimanga caramaze kuba kinini nta nuko cozibirwa ku bikorwa rusange caramaze kurengerana twe dusaba leta kuko niyo muvyeyi dufise aba ariyo yoza nyene kuraba ingene yokizibira kugira ikingira bene gihugu ntamwabugira turi muri kapitale politike iterambere urumva na twebwe turarishaka urongoye zone gitega yo mu gisagara butoyi Hussein arabahumuriza aho avuga ko hari gisata kiriko kiriga ingene ivyo bimanga vyozibigwa hariho icyo twokwita platiforume mu ntara no kuvuga ni igisata kigejeje gukurikirana ibijyanye n'impanuka cyangwa gukinga impanuka mu gihe zohava zaduka cyangwa bajejwe gufasha mu gihe hoba habayeho ibyaduka iyo platiforume mu ntara rero irahari eh, nashaka ndabamenyeshe ko mu byo bamaze gutegura eh, n'icyo kirimo icyo cy'ibimanga barafise umugambi wo kubikurikirana kandi byose barazi aho biri bariko baratwigira ingene izo manga zoshobora kuva mu bene gihugu kuko tuve mu gisagara ca Gitega tubandaniriza no makuru yacu mu ntara ya Karusi ariko tuguma muri ico gisata nyene c'imibano bamwe mu banyagihugu bo kumugwa mukuru w'intara ya Karusi buhiga baratewa amakenga n'ubukene bw'ibidandazwa by'ifungurwa mu masoko iyo komine aho umuntu ashika mu isoko amahera yo gusuma akayasubirana inyuma kubera ko ataca hasanze nabikabonye bikagugumurengera bagashikiriza ko ibifungurwa benshi babitegera bitarashika mu kaguriro bakabihererekanya mu akayira ayo makenga y'abanyagihugu ni nayo abarongo iyo komine bafise ari naho musitanteri yasohoye itangazo muri iyi ndwi nyene rimenyesha ko ingingo zigiye gufatwa ikarusi Blaise Pascal Kararumiye umuntu ageze mu isoko ryo ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi asanga ahahora handwa ibidandazwa vy'imfungurwa ubu atabihari aho turavuga aho bari basanzwe badandariza ibitoke ibiraya ibijumbu imyumbati ubu muri iki gihe umuntu asanga hagaragara na duke uwazindutse agaheza asanga itugugwa amafaranga y'umurengera ibyo biremezwa n'abaguzi abenshi muri bo baba abakozi ba leta canke abadandaza ngo bemera gufata itike baka bakaja kuronderera imfungurwa igitega ngo bigaheza bibashikira bizimbye navyo nyene ni mu gihe aha ku isoko y'ikarusi ku mugwa mukuru w'intara n'ababidandaza ubu babigurisha ku munzane ibyo benshi bavuga ko bitari bimenyerewe ikiro cy’ibitoke ubu kiregurwa amafaranga ari hagati y'amajana ane n'amajana atanu ikiro c'ibiraya amafaranga igihumbi ic'ibijumbu amafaranga amajana ane ikiro c'amateke amafaranga igihumbi ibitahoraho kuko byari bisanzwe bigurirwa ku gatemere canke igitoke kikagugwa kitabanje guhandagugwa umuceri abanyagihugu barima mu myongo itandukanye wahora ku mafaranga igihumbi n'amajana ane ubu ugugwa amafaranga ibihumbi bibiri n'amajana atatu uwo mwitwarariko w'abanyagihugu kuri ubwo bukene bw'ibifungurwa ikarusi ni nabo abarongoye komine buhiga nabo nyene bavuga ko bafise musitanteri akaba aherutse gusohora muri iyi ndwi nyene itangazo bijanye muri iryo tangazo bace basemeterance ati ni mu ntumbero yo gukingira abanyagihugu n'umwe nk'imbu ku ngaruka mbi ubwo bukene bw'ibidandazwa by'ifungurwa mu masoko yo muri komine arongoye agaheza agabisha abo bose bafashe kuza bararangura umwimbu w'abanyagihugu bakayerera mu mayira atandukanye hama bakaza gushikana uwo mwimbu ku isoko ibintu byamaze kuzimba yongera agabisha n'abanyagihugu ngo bagenda bakarangura imirima itarera ngo hanyuma baze bisoromera bene abo boheza bagafatwa bagahanwa bimwe biboneka karusi karanumiye Blaise Pascal ku bwa radio isanganiro isanganiro inama isumba ingimba ku gihe cy'isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu muri studio za radio isanganiro tubandanirize ano makuru mu gisata cy'ubutungane ishyirahamwe berintahe rirashima ibyo umukuru w'igihugu yavuze ku bijyanye n'abakwiye kuguma mu mabohero bivanye n'ibyaha bagirizwa veniste muyabagarongo iryo shyirahamwe abona ko ngingo abona ko iyi ngingo iramuswe isohotse byoba byiza iciye mu ngiro byihuta aha Karorero akarorero kuri iyo ngingo y'ikigongo cy'umukuru w'igihugu ku abona ko hakwiye gushigwaho ubuhinga bwa none bwotuma hamenyekana umunyororo wese nicafungiwe tumukurikire twakiye neza cyane eh, n'akamwe kenshi ijambo ryashyikirijwe n'umukuru w'igihugu mu kurangiza umwaka yarashikirije yuko kuva ubu hagiye gufungwa abantu bagirizwa ibyaha by'ubwicanyi cyangwa ibindi byaha bihohotera ubuzima eh, bw'umuntu ariko bijya byaha bito bito twita bito bito usanga abantu bafungwa ariko bashobora gukora ikindi gikorwa hama bagahanwa urubanza rwahejeje gucika eh, batiriwe barafungwa rero eh, twabyakiye neza cyane kuko bifise insiguro nyinshi kandi bifise ingaruka nziza Eh, ingaruka bifise nziza ya mbere ni uko ubwa mbere murazi ko bamaze igihe abantu bidoga yuko amabohero yuzuye yuzuye abantu afise igitigiri kirenze ico yateza kuba yakira ugiye kuraba nibaza yuko bice mirongo itandatu kw'ijana mirongo itanu na bitanu kw'ijana eh, birabwa n'abanyerero bakora ivyo vyaha ni ukuvuga hamwe biguye mu ngiruko kandi nta nkeka bizoja mu ngiro kuko vyashikijwe n'umukuru w'igihugu bizotuma abanyororo bagabanuka cyane mu mabohero gutyo ubuzima bworohe mu mabohero eh, abanyororo babeho babeho batagundana Eh, bagira ubuzima bw'ikiremwamuntu nyine ntibagire ubuzima nk'ubw'ikoko ubu rero eh, twizeye yuko iyo ngingo izoja mu ngiro iyo bavuze bati abakozi babakozi babagirizwa babagirizwa ibi abo ni ukuvuga ubuyobozi bw'amabohero burafise amadosiye y'abanyororo basaba yuko eh, ingingo yose ifashwe ija mu ngiro bakamenyera yuko ibiharuro by'abanyororo abajya abakozi bakora mu mabohero bagakoresha uburyo bwa none bwa informatization ku buryo baba bafise amafishiye irimwo abanyororo bose icyo yagira imyaka amaze gufunga gufungwa n'iyo asigaje gufungwa ko aracirwa urubanza nuko ataracirwa urubanza ku buryo bakeneye uyu mugwi w'abanyororo baca babona bitiriwe biyaja mu biharuro birebire tukiri muri ico gisata nyene c'ubutungane mu ntara ya Bubanza ngo haribonekeza ababuranyi banka kwemera ingingo y'ubutungane cane cane mu manza z'amatongo aho usanga watsinzwe atemera iyo ngingo bamwe bamwe bakabandanya bakorera mu matongo batari kuriwe kuranguriramwe imirimo abanyagihugu bagasaba abajejwe ubutungane gukurikiranira hafi inyifato nk'iyo kuko rimwe na rimwe ngo ihungabanya n'umutekano mushikiriza manza wa Republika mw'iyo ntara asigura ko kugarariza ingingo y'ubutungane ari icaha gihanwa n'amategeko ibubanza space Cartas kabanyana umukenyezi aba mu gisagara ca kabiri ca komine gihanga ku ibarabara rya kane atashimye ko tumuvuga izina yatsindiye itongo ryiwe haraheze imyaka ibiri iryo tongo rikaba riri kuri transversale ya gatandatu igihanga ripima ama are mirongo itanu uwo baburanye kugeza n'ubu iryo tongo yaranse kurivamwo yabandanije aharimira nubwo sentare yamwihanije ndetse ikanamutegeka kurisubiza uwo mukenyezi yaritsindiye ariko kugeza n'ubu byarananiranye uwo mukenyezi akaba ari umwe bamwe mu bandi banyagihugu batari bake baburanye bagatsindira amatongo yabo ariko bikananirana ko bayashikira kuko abo baburanye banka ingingo ya sentare bakanka kuyavamwo abanyagihugu hamwe n'abaharanira agateka ka zina muntu twaganiriye bagasaba abajejwe ubutungane gukurikiranira hafi inyifato nk'iyo yo kugarariza no kugumuka ku ngingo ya sentare ngo hari n'igihe bitera imishamirano bigahungabanya umutekano mu kibano umushikirizamanza wa repubulika ibubanza aremeza ko abantu benshi baburana amatongo bagatsindwa batemeraho aho intaha ishize ati harakwiyihimiriza abanyagihugu bagatahura amategeko amwamwe jean claude nsengiyumva umushyikirizamanza wa repubulika ibubanza akanagabisha abo bagumuka bakagarariza ku ngingo y'ubutungane abamenyesha ko icyo cyaha gihanwa n'amategeko sipesi karitasi ka haziyo isanganiro buraca bugacana ayandi mu ngaburo bucana ayandi y'ingaburo inyama ngo ni igifungugwa kigizwe n'amazi gifise akamaro ku magara y'abantu jean paul wineza umushakashatsi mu ngaburo avuga ko inyama ifise ikinure cya rdr gishobora kubangamira amagara agasaba abantu gufungura inyama harimo n'izindi mboga omerinde wayo Inyama zitunze ibitari bike harimo indemwa mubiri. Jean Paul Wineza umushakashatsi mu bijanye n'ingaburo asigura ariko ko ahanini inyama zigizwe n'amazi. Hariho ibyo bita la myoglobine bisanzwe bipakanganye mu nyama ari nabyo bigize kujya kuntu inyama musanga itukura nk'akarorero twovuga inyama y'inka, inyama y'impene, inyama y'intama n'ibindi. Igihe rero bitetswe cyane bica bihindura irangi. Ugaca usanga bimeze nk'ibisa n'urwatsi rutoto. Inyama mu bisanzwe igizwe ahanini n'amazi ibice mirongo irindwi na bitanu ku ijana bigizwe na poroteyine cumi n'umunani n'ibice bitanu ku ijana poroteyine ntabwo ari umurengera mu gihe soya yoyo ifise mirongo itatu na gatanu ku ijana urumva ni hafi inshuro zibiri ku bigize soya hama ibinure amapurusantaje atatu ku ijana ikaba kandi itunze n'icyo bita sibisanse azote no poroteyike ku kimwe n'ibice bitanu by'amapurusantaje ku ijana n'isukari isukari nayo ntabwo ari umurengera icyo bita regriside ni ipurusa imwe ku ijana iratunze n'ibintu bita jakaton bingana ijana n'igihumbi n'amajana icyenda na mirongo ine na gatatu yego ku ijana ikinure bita cholesterol LDL kiboneka mu nyama ngo ni intambamyi ku magara y'umuntu nk'uko bisigurwa n'uwo mushakashatsi cholesterol LDL ikinure kibi nayo isanzwe atari nziza kuko ishobora gutuma habaho ikibazo cyo gutuma imitsi ishobora kononekara cyangwa se igihe igiye ifatira ku mitsi igatera ibintu bimeze nk'ibikoko biza kwihoma ku mitsi bigatuma imitsi idasha gutembereza amaraso neza iyo ukunze gukoresha inyama cyane cyane vyande rouge bishobora gutuma kinure kigwiza cyane cyane cyane nk'inyama y'ingurube muze birabe neza igihe inyama mwazitetse hama mukazarura mukazishyira ku masahani yanyu iyo zihoze muzosanga kenshi ku masahani hari ibinure byagiye bifata cyane kurya rero bifata ku masahani niko bifata no ku mitsi bikagenda byonona imitsi imitsi gikomantara bikaba nk'ibiti hama ikindi naco ni uko bishobora kuzivya imitsi na cane cane twa dutsi twonze bita les udutsi duto duto iyo kenshi rero tuzibye hari igihe mbere dushobora no guturika ari naho uzosanga amasanganya y'ubwonko ashobora kuza accident vasculaire cerebral cyangwa se AVC mu majambo make avunaguye Jean Paul Wineza yemeza ko icyo kinure gishobora konona umuhora usohokana ifungurwa inyama kandi zirashobora konona umuhora usohokana ifungurwa bita système digestif kubera yuko zitunze bya bintu bigumye ibinure bigumye birashobora gutebera mu mara kukaba nkako umuhora usohokana ifungurwa w'igikoko kijya inyama n'umuhora usohokana ifungurwa w'igikoko kijya si cyo kimwe nico kimwe no ku muntu n'umuntu afise umuhora usohokana ibifungurwa kujya ku gikoko kijya ibyatsi canke se ibimera bituma rero iyo umuntu yihereje bifungurwa va mu nyama kubera bifite ibinure bigumye biza gutebera mu mara mu mushishito bigatuma habaho kwiremarema k'uburozi bitandukanye ibyo tubita mu gifaransa cadaverine cy'inyama zokeje uba ungana n'unyoye amasigarete senti majana atandatu y'itabi urumva yuko uba ufise amahigwe nk'ayo uwanyweye itabi kurwara indwara ya kanseri vyoroshe cyane cyane amakanseri mu mabere ku bagore kanseri mu bitereko ku bagore amakanseri ya prostate ku bagabo mu mfungurwa zishobora gusubirira inyama harimo ibiharage inkore isoya n'ibindi by'ubwoko nk'ubwo jean paul wineza avuga ko iyo umuntu yihereje inyama akwiye guca afungura imboga nk'irengarenga n'ibindi bisa nk'ivyo kugira bigabanye ibinure mu mubiri Jean-Marie Vianney kumana urakenuye mutubabarire ntabwo yari Omer Nduwayo nino kuri yo bucana yandi rero duce dusozerera ko amakuru twe tubafitiye kuri uyu w'Imana mukanya ariko mugenzanje Evariste nziko banyanka aca asanga aha muri studio kugira ngo tubashikirize amakuru yanditswe n'ibinyamakuru muri nondwi dusozereye Jerome Hakizimana rero niko ndabashikiriza ndabikebanuye Albert Nduwayo yamfajije mu buhinga bw'ivyuma naho butaha mnyama kuru mwaramutse canke mwiriwe bivana naho muherereye nyuma y'amarira yiwe hinyegejiki byandikwa n'ikinyamakuru iwacu candika ku mugabo azwi ku izina rya Moyize niyo ndemye ariko yiyuha amosozi imbere ya mikro aririra kandi imbere y'umukuru w'igihugu evarisi Ndayishimiye avuga ko yahohotewe n'ubutungane hari ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 2028 ukwezi kwa 12 k'umwaka uheze mu kiganiro umukuru w'igihugu yaremesheje kubamenyesha makuru no kubanyagihugu mu bisa isanzwe ikinyamakuru iwacu cibutsa ko uwo mugabo yateye ikigongwe abarundi yasaba gukomorerwa ivyiwe akavuga ko yanyazwe n'ubutungane bubihereza uwo bahoze bubakanye Ivyo akaba yavyagirije abashikiranganji babiri bahoze baramutse ubushikiranganji bw'ubutungane mugenzi wacu yibaza nimba kurira k'uwo mugabo kutarimwo ubwiyorobetsi. Ikinyamakuru iwacu carishikiye igitega kugira gitahure ivy'iyo nkuru ico kinyamakuru casanze iyo nkuru isanzwe cane kuko uwo mugabo nyamarira aza yarahukanye hisunzwe amategeko yagiriwe n'icaha co guhohotera ububakanye kuko ico kinyamakuru gisohoka buri karindwi kivyandika Janine Nibizi yigeze kuba umushikiriza manza mukuru mu ntara ya Gitega akaba yanabaye umushikiranganje w'ubutungane aremeza kwazi dosiye ya Moyize n'uwo bahoze bubakanye Monica ariko akaba atemeye kugira icyo avuze kuri iyo dosiye avuga ko ikiri mu minwe y'ubutungane bimwe mu byabona igitega bivuga ko mu kiringo yamaze atwara parike ya gitega janine n'ibizi yagarukiye agateka k'abakenyezi kandi ko yafashije abatari bake nk'uko bibandanya byandikwa na iwacu amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru harategekanijwe ikibazo mu mpera z'ukwezi kwa mbere kubigisha ibihumbi mirongo itatu nk'uko bimenyeshwa na Andre Nduwimana umuyobozi mukuru ajejwe inyigisho mu bushikiranganje bw'indero Nete Presse litangiye nkuru rivuga ko icyo kibazo cerekeye gusa abigisha mu mashure y'intango kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa gatandatu kugira ngo barabe ingene abo bigisha bokongererezwa ubumenyi iyo ndinganizo kandi irategekanijwe ku bayobozi b'ayo mashure itorokanirizo ry'amakuru nete presse rirangiza rivuga ko bitumvikana ingene ishure ritamenyesha umwana n'umwe mu kibazo ca leta imyaka n'iyindi kandi rifise abigisha bakwiye ku ruhande rw'amasendika y'abigisha ngo itunganywa ry'ico kibazo kubigisha bigisha bwo gusuzuguza abigisha n'ihonyangwa ry'agateka k'abakozi ariko rikibusa ku itegeko rihari rivuga ibijanye n'amahugurwa ku bakozi ba leta nk'uko byandikwa n'ikinyamakuru la voix de l'enseigne Ico kinyamakuru kibandanya candika ko abaserukira sendika basaba ubushikiranganje bw'indero gufatira ku vyegeranyo vyatanzwe n'abagenduzi n'abandi bahanuzi bajejwe indero kugira ngo bashireho abakozi bakenewe abo banyamasendika kandi nk'uko la voix de l'ensenya kibandanya kivyandika ngo baribaza igituma hatotunganywa amahugurwa ku vyigwa vya none abo bigisha bakaronswa ubumenyi bushasha bujanye n'ibihe Makuru ashikilizwe ni mnyamakuru. buramatari w'intara ya kayanza ngo yakiriza yompi imyitwarariko y'abanyagihugu bo muri komine kabarore vyandikwa n'itororokanirizo ry'amakuru abepe koloneli remicisha hayo ngo yari yaherekejwe n'abarongoye ibisata bitandukanye biraba ubuzima bw'intara hamwe n'umukuru wa sentare ntahinyuzwa ishashe ingozi muri iyo nama yo guhanahana ivyumviro yabaye ku munsi wa gatatu w'indwi heze itororokanirizo abepe rivuga ko ivy'abanyakabarore bashikirije bubahirije buramatari wabo bifatiye ahanini ku matati y'amatongo ku matati yo mu miryango ku matati y'amatongo arimwo ubutare bataherewe imizibukiro amadeni atarishurwa imanza zitaracibwa n'izindi zaciwe ariko zitarashirwa mu ngiro amakuru ashikirizwa n'ibinyamakuru uburundi ngo buri mu bihugu mirongo ibiri na kimwe bigize isoko rusange ryakomeza uwo muryango ngo ufise intumbero yo gushinga itagisi rimwe ivyofasha ibihugu bihurikiyemo vyandikwa na Burundi Eco ico kinyamakuru gisigura ko uwo muryango ufise abatanga mitahe barenga miliyoni amajana atanu indinganizo zawo zikaba zerekeye iterambere ry'inyubako igisata cy’ubudandaji n'ingenzi imibereho y'abanyagihugu uburimyi amahinguriro guteza imbere abanyamitahe nk'uko byandikwa n'ico kinyamakuru candika cyane ku bijanye n'ubutunzi Burundi eko cibutsa ko ibihugu bigize umuryango komeza ari Burundi